Kaside-i Bürde Okuyan Mehmet Yetkin İmam Busayri'nin Nebiler Nebisi, ebedi hayat müjdecisi, sevgili peygamberimize aşk ve muhabbetini ifade eden en kıymetli kasidesidir kaside-i bürde. Peygamber aşığı İmam Busayri bir gün felç olur ve bedeninin yarısı hareketsiz kalır. Allahü Teala'nın hastalığına şifa vermesi için dertlerin devası, hastalıkların şifası, Kevser havuzunun sahibi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile edip insanların en şereflisini metheden meşhur kasidesini yazar ve arz eder rüyasında sonsuzluk nebisine. Kaside Resul-i Kibriya'nın çok hoşuna gider. Ve üzerinden mübarek kırkasını çıkararak Nazım-ı Fahim İmam Musaydi'ye giydirir. Bedeninin felçli olan kısımlarını mübarek eliyle sıvazlar. Peygamber aşığı uyandığında bedeninin sağlam olduğunu, eski sıhhatine kavuşup şifa bulduğunu görür. Rüyada üzerine örtülen hırka da sırtındadır. Bu sebeple bu kasideye kaside-i bürde ismi verilmiştir. Bürde hırka, pardesü demektir. Gittin bir gece iman beşi Mekke'den mübarek bir beldeye. Dolunayın ilerlediği gibi karanlık gecelerde aheste aheste. O öyle bir Resuldür ki ümid edilir şefaati. Korkunun her türlüsünden emindir ümmeti. Mağfiret ve selametini daim eyle ey benim Allah'ım. Habibinin üzerinde bütün mahlukatın en hayırlısının. Göz bebeğin kanlandı al kırmızı gözyaşı akıttın. Senem ağaçlarını mı yoksa dostlarını mı hatırladın? Söyle, seni ağlatan Medine'den esen yel mi? Yoksa İdem dağında gece çakan şimşek mi? Ne oldu ki dur ağlama desen coşar ırmak olur gözlerin. Yetiş huzur dedikçe Yanar alev olur kalplerde muhabbetin. الأهوال الأبرار حال الريح من تلقاء كاظمة أم هبت كفى العالمين تفيض يهيمي وما لقلبك إن قلت استفيق يهيمي هو gel şefaat. على حتى القديم هو الحبيب لا على أبي قتال ذكر الباني والعالمين والعابين Oh. kalkışta Gaflet uykusundan yatar uyanmaz hay hay Gaflet uykusundan yatar uyanmaz Can gözü kapalı kafilen çoktur Can gözü kapalı kafilan çoktur. Hak sözü dinlemez, asla inanmaz. Hay hay hak sözü dinlemez, asla inanmaz. Kalbi çürük fesat kafilan çoktur. Kalbi çürük fesat, kafilan çoktur. Kur'an'la sünnete vermez özünü hay hay Kur'an'la sünnete vermez özünü Gaflet uykusundan açmaz gözünü Gaflet uykusundan açmaz gözünü Taştan katı beter Söyler sözünü hay hay kaştan katı beter söyler sözünü Bedamelli cahil münkiran çoktur Bedamelli cahil münkiran çoktur Hak yolda herkesi Mest olur sanma hay hay hak yolda herkesi Mest olur sanma her kurban derisi el post olur sanma her kurban derisin post olur sanma her yüze güleni Dost olur sanma hay hay her yüze güleni Dost olur sanma İçi kafir dışı Müslüman çoktur İçi kafir dışı Müslüman çoktur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Ömür bahçesinin gülü solmadan Uyan gel gözlerim gafletten uyan Uyan gel gözlerim gafletten uyan Ecel bize bir gün devran dönmeden Uyan gel gözlerim kim gafletten uyan Uyan gel gözlerim Gafletten uyan Niçin gaflet ile mağrur olursun Kervan göçer gider yolda kalırsın yaşasın Kervan göçer gider yolda kalırsın Sen vallahi sonra pişman olursun Uyan gel gözlerim gafletten uyan uyan gel gözlerim gafletten uyan Derviş Yunus söyler sözü tutulmaz Senin kumaşın bu yerde satılmaz senin kumaşın bu yerde satılmaz. Böyle yatmak ile hakka varılmaz. Uyan gel gözlerim gafletten uyan. Uyan gel gözlerim gafletten uğur صلاة Allah diyelim Allah Sevgi dolsun kalbimiz Allah diyelim Allah Dilimiz bülbül olsun Sözümüz bir gül olsun Dilimiz bülbül olsun sözümüz bir gül olsun Gönlümüz huzur dolsun Allah diyelim Allah Gönlümüz huzur dolsun Allah diyelim Allah Secdede başlar ile gözlerde yaşlar ile Secdede başlar ile Gözlerde yaşlar ile Seherde kuşlar ile Allah diyelim Allah Seherde kuşlar ile Allah diyelim Allah Görerek dost cemalini Allah Allah Allahu Görerek dost cemalini Allah Allah Allahu Göçer ile Allah diyenler Allah Allah Allah Allah Göçer ile Allah diyenler Allah Allah Allahu Kalbine tevhid nurunu Allah Allah Allah Kalbine tevhid nurunu Allah Allah Allahu Saçar Allah diyenler Allah Allah Allah Allah Saçar Allah diyenler Allah Allah Allahu Haklarının hepisin Allah Allah Allahu Haklarının hepisin Allah Allah Allahu Fazile yapmış yapısın Allah Fazl yapmış yapısın Allah, Allah, Allahu. Sekiz cennetin kapısın Allah, Allah, Allahu. Sekiz cennetin kapısın Allah. Haşer Allah diyenler Allah Allah Allah Allah Haşer illallah diyenler Allah Allah Allahu Yunus Cihan değil baki Allah Allah Allahu Yunus Cihan değil baki Allah Allah Allahu Mağrur olup olma şaki Allah Allah Allah Allah Mağrur olup olma şaki Allah Allah Allahu Batılın içinde hakkı Allah Allah Allahu Batılın içinde hakkı Allah Allah Allahu Seçer Allah diyenler Allah Allah Allah Allah Seçer Allah diyenler Allah Allah Allahu